de van vrede en trouw, om die pirum daar op hulle bepaalde tye vast te stel soos die jood moordig en koning en Esther dit vir hulle verworden het, en soos hulle vir hulself en hulle nageslag die voorskrifte aangaande die vastheid en die daarbij behorende weeklag vastgesteld het. In die bevel van Esther het die voorskrifte vir die pirum vastgesteld, en dit is in een boek geschreven.